اللهم نقنا من الخطايا والذنوب والمعاصي وطهر السنتنا من الكذب والغيبه ومما لا تحب ولا ترضى وقلوبنا من الرياء والنفاق وابصارنا من الخيانه وبيض وجوهنا بنورك واصلح لنا اعمالنا واخلص نياتنا وبارك لنا فيما اعطيتنا يا حي يا قيوم اصلح لنا شاننا ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفه عين ولا اقل من ذلك وسلمنا وسلم إخواننا وأخواتنا وأحباءنا وأصدقاءنا وصدائقنا من كل أنحاء العالم من سوء القضاء Ey rahmeti, re'feti, şefkati sonsuz Rabbimiz! Bizleri büyük küçük hatalardan, günahlardan ve senin emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle. Kalplerimizi gösterişten ve ikiyüzlülükten muhafaza buyur.'' gözlerimizi bakmamaları gereken şeylere bakıp da hıyanet etmekten koru. Yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde bereket ihsan eyle. Ey bizatihi var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisine muhtaç bulunan Hayyu Kayyum, her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Göz açıp kapayıncaya kadar, hatta ondan da kısa bir süre bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı, başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur. Amin.